Jedno od tih jeste koliko si znao i koliko si po tome radio. فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان والرد يا شبل To je ono što smo rekli. Da se ne shvati da je Kur'an ograničen na određenu skupinu ljudi na hođe, na imame, na efendije, na muftije i tako dalje. Da oni uče kur a drugi ne moraju učiti, drugi ne trebaju učiti. Oni će našu obavezu i našu dužnost izvršiti. Gotovo. Dosta mi je dunjaluka i mojih poslova da ja radim, ne imam ja vremena za to. Moramo podijeliti poslove. Svakom svačije. To je njegov posao, nek on to uradi, ja ko što radi, ja imam svoj posao i ja. Svak svoj posao. Ne smije se tako. Oživimo Kur'an u našim kućama. Nemojmo da stoji na rafama. Činjenica je da možemo uzeti pa napraviti od kuće svoje skladište Kur'ana. Da bude stopinu Kur'ana u našoj kući. A opet da kuća bude puža šeitana. Zato što neđe Kur'an sam upad pa se vodi, Kur'an je došao da nas odgoji. Da nas učini tim borcima. Moramo Kur'an uzeti da radimo po njemu u svim našim poslovima. Da to bude naš razgovor sa Allahom Đelešanom. Kada hoćemo nešto da uradimo, da se obratimo Kur'an Kerimu. I svakako njegovom tumačenju, a to je praksa pejgamberova sallallahu alaihi wa sallam. واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه Kaže se da sve što je Allah Đelešanuhu od bitnih stvari e, vezanih za čovječanstvo objavio u prijašnjim objavama Tevratu, Zeburu i Inđilu da se to nalazi u Kur'anu Kerimu da je na jedan drugi lijep način dostavio čovječanstvo u Kur'an i Kerimu jer je znao da su druge objave njegove iskrivljene.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 To je velika Allahova blagodat. I najveća Allahova blagodat koju je dao čovječanstvu. Da objavi među nas ljude svoj govor, svoje uzvišene riječi i mudrost. Knjigu koja se sastoji od preko šest stotina stranica i u njoj ne ima ništa suvišno, ništa što bi trebalo izbaciti ili ubaciti, nešto dopuniti. Knjiga Allahova objava koja sadrži savršene mudrosti i u kojoj vidimo da svaka riječ stoji na svom mjestu i svaka riječ ima svoje posebno značenje. Govorili smo još prije o tome da je Allah u svakom svom poslaniku davao mođize ili nadnaravna, nadprirodna dijela. Ono što drugi niko od ljudi nije mogao učiniti niti uraditi, da bi time dokazali da su oni stvarno Boži poslanici. Inače da nije toga svaki mogao reći Allah me poslao, Allah me poslao bez nikakvog dokaza i potvrde. Allah Đelešanhu i svoje mudrosti daje da muđiza Muhammedova alaihi salatu wassalam Resulullahova da bude upravo Kur'an i Kerim da ne bude kratkotrajna kao što je to bio slučaj sa prijašnjim njegovim poslanicima kako pa da Isa alaihi salam dao mu je muđizu da može oživjeti mrtve Allahovom odredbom zato što su ljudi tu materiju poznavali Kaže se u njegovo vrijeme vrlo dobro su poznavali medicinu, liječenje. Ali vam Allah daje iz te oblasti ono što niko od vas ne može uraditi. Da živite mrtve. E to ne može niko. Znači da je Allah poslanik. Gubavo. Na tu bolest. Slijepo. nije da bude izliječen. To oni nisu mogli učiniti. I vidjeli su da je to čudo. Kod Musa ali i u njegovo vrijeme bila je čarolija rasprostranjena. Sihrovi i tako dalje. Napravi nešto među ljudima što ljudi vide, misle da je to stvarno. stvarno. Danas te stručnosti ljudi ne imaju koju su imali prije u toj čaroliji, u tome sihru. A Allah Đelešanu mu upravo iz toga daje muđizu. Pa daje da se Musa sada šta pretvara u zemlju. I kad vide ti stručnjaci u tim čarolijama, kad to vidi do malo prije su mu neprijatelji bili i protiv njega se borili i protiv njega govorili, oni prvi seždu čine Allahu i kažu Amen nabi Rabbil Vjerujemo gospodara svjetova. Rabbi Musa ve Harun. Ne poznajemo ga, ali znamo, to je Bog Musaovi Harunov. Vjerujemo u ono što oni vjeruju. Istina je. Prihvatamo tako kao što jeste ono što oni vjeruju i mi vjerujemo. Prihvataju istinu. Muhammedu alaihi salatu salam Allah daje tu posebnom muđicu, Kur'an i Kerim, koji je savršenstvo svoje oblasti. U njegovo vrijeme ljudi su se natjecali u lijepom govoru. Zapamćeno je da su znali kazati odjednom na stotine novih stihova koje niko prije njih nije rekao u najboljem obliku pa su te stihove pisali zlatnim slovima i onda kačili to na kjavu i ti stihovi posebni odabrani zvali su se el muallakat ono što je okačeno što su stavljali na kjavu da svi ljudi koji dođu tu čitaju to da da to bude jedan ponos tim pjesnicima koji su to rekli i kazali danas na televizijama, na radiju, u novinama, svagdje, gdje god mogu objaviti, to bi objavljivali. U to vrijeme su stavljali na kjavu. Allah Đelešanu daje svojem poslaniku Muhammedu a.s. muđizu dokaz upravo iz te oblasti. A to je iz tog lijepoga govora. Pa ljudi ne znaju kako da mu se suprotstaviti. Pa neki kažu pjesnik je. Ako je pjesnik, recite vi slično ko što i on govori. Ne mogu. Recite sličan govor ko što on govori. Ne mogu. Recite deset sura slični Kur'anu. Opet ne mogu. Recite makar jednu suru slično Kur'anskoj. Opet nisu mogli. Mogli su kad su govorili o ratovima, kad su govorili o plemenskim vezama, među njima, o rodbinskim vezama i tako dalje. Najbolje stihove govoriti. Kada se pojavio čovjek koji ih je napao i napao njihova božanstva koja su obožavali, ušutili su. Nisu mogli jedne riječi progovoriti da se suprostave tome. Zašto nisu mogli? Jer su vidjeli da su kao mala djeca stoje pred tim ogromnim čudom. Oni su stručnjaci toga jezika. Ali, nemoguće. Stali su, kažu, ne može. Gotovo. Pa sad su mu onda drugo rekli, kažu, nije da izmišlja, da on izmišlja i mi bismo izmislili. Kažu, ma to je čarolija jedna, očaro Da ne možemo ništa drugo kazati protiv toga. Da ne možemo nešto slično, očaro nas jednostavno. Onda im Allah odgovara na to. Hel bil ala men tenezelu šejatin. Znate li vi kome dolaze šeitani? takvima kao što je Muhammed koga znate kao El Emin, pouzdani, povjerljivi, čisti, iskreni. Nije to od te vrste. Kome je šeitan i prave? Hoćete li da vam kažem kome šeitani dolaze? Ko ima veze sa šeitanima? Onaj ko je šeitan isto tako, sličan njima. Tenezzelu ala kulli e efim. Dolaze svakom teškom nevjerniku i griješniku. Julkune sema, oni samo prisluškuju šta će ko kazat, pa da upate iz toga nešto što će oni preraditi u svojim mozgovima i kazati kao neku mudrost. وَاَكْسَرُهُمْ كَاذِبُونَ A većina njih laže samo. A od njega niste uhvatili ni jedne jedine laži. Znači nije opet to. Nije to to. Kako da se bore protiv toga? I onda su posegli za drugim jednim metodom a to je da pate njegove pristalice koji su većinom bili siromašnog svoja tadašnji robovi onda tri godine dana objavljuju bojkot protiv muslimana niko s njima ne smije da se ženi niko s njima ne smije da trguje nikakvih odnosa i veza da ima sa njima sve da se pokida dok ne ostave tu svoju vjeru dakle to je isti onaj stari način i metod kako pokušavaju da se bore protiv istine. Kad ne ima sile dokaza, onda upotrebljava dokaze sile. A to je razlika velika. Ne snagu dokaza da kaže ovako, a drugo nije tačno. Ne ima toga. Onda upotrebljava silu. Musa selam kad je došao faraonu, pa mu kaže, pita ga faraonu ne pita ga da sazna istinu, već pita Musa a.s. da ga ismije, da mu se ruga. Da one koji gledaju šta će faraon kazat, a on je kao jedan simbol, stvarna ličnost, ali je u isto vrijeme i simbol koji prikazuje vladara zulumčara. Kale Firaunu vama, Rabbul Alamin, kaže faraon, šta je to gospoda svjetova, to ti Musa a.s. odgovara to je gospod, to je Rabbu semavati wal ardi wa ma To je gospodar nebesa i zemlje i onoga što je među njima. Povjeruje. Pita faraon onda. Okreće se onima oko sebe. nema ima dokaza. Pa kaže čujete li šta on to govori? Nastavlja Musa a.s. da, da dokaze donosi to je gospodar vaši, vaši predaka, onaj koji vas je stvorio. Onda opet se ovaj okreće svojim pristašama faraon i kaže ovaj koji je došao nije nikako normalan. Budala čovjek. Pa on hoće sad kakav gospodar mimo mene, zar ima nešto drugo? Ma alim tu lekom min Ja ne znam da vi drugog Boga imate osim mene. Okreće se oko sebe. Traži ko će kazati je Bog. Primitivni način kad mu Musa a.s. donosi sve dokaze, onda on kaže ako ne prestaneš što govoriš, što govoriš. Leđa alen neke minjal mesčuni, ja se zatvoriti. Zar je to dokaz? To može biti dokaz sile samo, a ne sila dokaza. Silom hoćeš nešto da Dakle, nisu mogli se suprostaviti tim dokazima jasnim Kur'ana, jer on po svojoj snazi dokaza jer on po svom lijepom govoru jednostavno ljude privlači sebi. Mi ćemo naći u Kur'an Kerimu razne načine i metode kazivanja. Naći ćemo najljepša kazivanja, istinita. Nahnu ne kusu alejke ahtenel el Mi ti kazujemo najljepša kazivanja to je kazivanje o Jusufu alaihissalam i njegovom životu kazivanje o Musavu alaihissalam kazivanje o Ibrahimu alaihissalam i o mnogim drugim Allahovim poslanicima koji nam predstavljaju u svakodnevnom našem životu uzor i primjer pravog vjernika i povezuju tu jedinstvenu nit vjerovanja od prvog Allahovog poslanika do posljednjeg svi su isti. Sve vjerujemo, svi su isto vjerovali. Kur'an i Kerim kao što je bio onda muđiza, isto je tako i danas. Onima koji razumiju arapski jezik i vide te ljepote, primjera zato ima mnogo. Možemo spomenuti jedan kuranski primjer. Allah u pogledu toga lijepog kuranskog govora Kaže u opisu Allah Đelešanuhu e, mu'mina koji ulaze u džennet hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha kada dođu do dženneta i otvore se vrata koliko se pokušat koliko se može to dočarati ovim našim govorom ili prijevodom značenja Kur'ana kaže da netrije kada dođu do dženneta i otvore se vrata. Za džehennemlije u istoj suri kaže hatta iza uha kad dođu do džehennema futihat ebuabuha otvore se vrata. Vidimo razliku u samo jednom vezniku ili vavu. Kaže se za džennetlije dođu do dženneta i otvore se vrata. Ljepota, polako to ide. A kad džehennemlije dođu do dženneta, ne ima to i otvore se vrata. Kad dođu do džehennema, otvore se vrata. Jer onaj ko otvara, mi ovi na dunjaluku koji gledamo, koji otvara zatvorska vrata, neće polako reći, ajde bujru, dobro došao, već će oni vratima lupiti, otvore se vrata. Pogledajmo šta znači samo jedan harf u Kur'anu, te ljepote. I šta znači osjećati kuranski govor i učiti Znati značenje Kur'ana. Razlika u samo jednome harfu, ali ogromna razlika, moglo bi se o tome puno i puno govoriti. O tome opisu jedno. Ta ljepota plijeni čovjeka. One koji su očitili svoja srca i prihvataju istinu. I kaže, jedan od pravednih vladara, halifa, Osman ibn Affan radijallahu anhu. لو طهرتم قلوبكم ما شبعتم كلام ربكم kada bi vi očistili svoja srca, ne biste se mogli napojiti govora vašeg gospodara Allaha Đelešanu. Koliko god bi ga učili, malo bi vam bilo. Stalno biste ga učili, stalno i stalno. Od ovih Allahovih Đelešanuhu blagodati koje je dao muslimanima u pogledu Kur'an i Kerima jeste i ta da je olakšao Kur'an za razumijevanje. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ mi smo olakšali Kur'an da bude opomena. Fehel min mudekir, pa ima li toga koji će pouku prihvatiti, koji će se urazumiti. Jedan od tih primjera samo ćemo navesti. A to je sure i Fatiha. Kako je to Allah Đelešanuhu olakšao ovu suru? Za razumijevanje i za shvatanje ukupno vjerovanja cijelog. Kaže se da sve što je Allah Đelešanuhu od bitnih stvari E, vezanih za čovječanstvo objavio u prijašnjim objavama Tevratu, Zeburu i Inđilu da se to nalazi u Kur'an Kerimu da je na jedan drugi lijep način dostavio čovječanstvo u Kur'an Kerimu jer je znao da su druge objave njegove iskrivljene sve što se nalazi u Kur'an Kerimu nalazi se u jednoj suri sve što, o čemu god Kur'an govori nalazi se u jednoj kuranskoj suri, a to je suratul Fatiha. A sve što se nalazi i u Kur'anu i u toj suri i Fatihi nalazi se u jednom ajetu kur'anskom u suri i Fatihi, a to je Iyake na'budu i iyake Drugim riječima la ilaha illallah, Pogledajmo te pojednostavljeno. Mi stalno učimo sura i Fatiha. I stalno se podsjećamo u našim namazima i mimo namaza. Podsjećamo se na široka značenja Kur'ana Kerima. I zato Kur'an treba učiti polako. Retilil Kur'ane tartila. I uči Kur'an polako. Sa razumijevanjem. shvatajući njegove poruke i značenja. Kao jedan uvod u Kur'an. I zato se zove El Fatiha ono što uvodi, ono što otvara ovu savršenu Allahu Đelešanu objavu. El Fatih. Koja u sebi sadrži značenja Kur'ana? U pogledu vjerovanja, u pogledu istorije, u pogledu rada, u pogledu našeg odnosa prema drugim narodima. Sve ćemo to naći u ovoj suri ukratko. Dakle, Kur'an je olakšan ljudima. I Allah Đelešanuhu da je htio, mogao je otežati ljudima. Mogao je učiniti Kur'an teškim da ga razumi samo određena skupina ljudi, ali to nije htio. Učinio je Kur'an da bude lahak svima, da ga svi mogu razumjeti. A i tu je jedno čudo, posebno. Zato što jedini Allah Đelešanuhu može sastaviti između dvije suprotnosti. Niko drugi. Jer znamo, ako je, ako crno ne može biti bijelo, ako je bijelo ne može biti crno. A Allah je ustavio da sastavi crno i bijelo. Čudo. Tako je učinio sa Kur'anom. Učinio ga je tako laki da ga može svak razumjeti a učinio ga je u to vrijeme tako teškim da je niko ne može nešto slično napisati i, i misliti. U isto vrijeme lak da ne može biti lakši, a u isto vrijeme težak da ne može biti teži. I to je jedno Allah sastavi između dvije suprotnosti. Jer Allah Oma dalike ala Allah To Allahu teško nije. Niti mu je ista teško. Ida rade شيئا en يكون أن يقول له كن kad hoće nešto da učini kaže samo budi jer mora biti mora se odazvati bio vjernik ili nevjernik mora se Allahovom zakon odazvati mora se odazvati Allahovoj naredbi koju naredbi da mora biti dakle i to je jedna činjenica vrlo bitna za Kur'an razumijevanje Kur'ana, njegova lahkoća i težina u isto vrijeme. Zatim, danas je Allah mu dao da se u Kur'anu otkrivaju čuda, muđize. Ispravnije je ipak da kažemo nad naravne pojave, nešto nadprirodno. Mi to nadprirodno nazivamo nekim čudima i tako dalje. Allah je dao da se otkriva tada u Kur'anu, a to je već objavljeno, znamo kada, prije 1400 godina. Dao je da se u ovom našim današnjim vremenu otkrivaju čuda koja nauka uspjeva tek danas da potvrdi. I u tome vidimo jednu veliku mudrost. Možemo reći da su muslimani u prošlim stoljećima imali iskušenja i imali su kad su takva i tolika iskušenja nastupila ovom ummetu u ovom današnjem periodu koji mi živimo i proživljavamo Allah daje da nas ojačaju posebne muđize koje nisu znali ljudi u prošlom stoljeću vijeti. Danas se naukom otkrivaju ta čuda u Kur'anu što nam još više ojačava nas iman pred ovim iskušenjima svakodnevnim koja proživljavamo. Upravo u tome ima hikme. U vijeku nisu mogli znati o mnogim tim stvarima spomenutim u Kur'anu s naučne strane ništa nisu mogli znati. Tačno da Allah Đelešanu govori teškim oblastima, da govori o vjetorovima koji o, oplođavaju, da govori o, tim stvarima koje se tek danas otkrila. Ali Eto, to je tako, Allah kaže i mi vjerujemo. Ali danas nakon godina i godina istraživanja kažu, pa stvarno je tako drugačije, ne može biti. A, znate li vi to da je spomenuto u Kur'anu, se za detuhom imanom, pa poveća mu'minima još više njihovi iman. Pojača i učvrsti ga, da budu kao stijene kojima valovi ne mogu ništa, kojima te oluje, kojima te nedaće ne mogu ništa nauditi. U tome vidimo jedan jednu mudrost i hikmet veliki Allah. Da se ove muđize sad nove u Kur'anu otkrivaju u, ovom stoljeću među ovim ljudima današnjim. Zato što među ove ljude posebni fitneti i posebna iskušenja dolaze. Posebna borba protiv nas. I zato nam Allah otkriva te nove muđize koje ojačavaju iman mu'mina i o tim muđizama sad nećemo posebno govoriti. Ovo je samo jedna napomena. A ima jedan rad koji će inša uskoro izaći i štampe, a to je da li poznaješ ovu knjigu, govori se o Kur'ani Kerimu i o naučnim čudima, naučnim tim muđizama u Kur'ani Kerimu, koja upravo govori o ovoj temi, tako pa ako Bog za proširenje pogledu saznanja tim naučnim, savremenim mođizama, treba se obrati na ovu knjigu i treba je pročitati. Allah Želešanuhu u pogledu Kur'an Kerima je dao da bude pored toga što je rahmet da je Kur'an uputa nekim ljudima a drugima nije uputa uputa bogobojaznima i lijek njima onima koji ne vjeruju Allah na, kaže da oni neće koristiti od toga vidjeti وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم povećat će im njihov, njihovo zlo povećat će njihovo nevjerstvo kad čuju ove ajete. A drugima ovi ajeti povećat će iman i njihovo vjerovanje. Opet jedno čudo da Allah je Želešanuhu spaja dvije stvari. Nekim ljudima je ovo život, a drugima smrt. Nekima vjerovanje, drugima nevjerovanje. I to je Allahova velika mudrost uputa čovječanstvu. Uputa do sudnjeg dana. Isto tako vidimo u pogledu Kur'an i Kerima da je Allah zagarantovao da će ostati sačuvan do kijametskog dana. I toliko je bilo pokušaja, toliko je bilo nasrtaja na ovaj Kur'an i Kerim da se uništi u potpunosti, da se spali. Nisu uspjeli, niti mogu uspjeti. Zapamćeno je jedan put u Kairu da su se pojavili Kur'ani u kojima su izbačeni jedni ajeti, a ubačeni drugi. Zapravo ne ajeti drugi, već ubačene druge neke rečenice koje hoće, kojima oni koji su ih napisali hoće da ostvare svoje ciljeve nečiste. I kako se otkrilo, reklo bi se tek slučajno. Čovjek je kupio Kur'an jedan taj, donio svome djetetu lekciju, kaže jeste, evo ga pogledaj. I dijete to Ne postoji to. Niti zavrijeđuje da se uči na pamet, niti se može naučiti na pamet. A Kur'an može se naučiti. I to oni koji ne poznaju ni jedne riječi arapskog jezika. Potpunosti stranci, pogledu na Arape, ne razumiju ni jednu riječ jedinu arapskog jezika, a u stanju su da uče najljepšim glasom Kur'an. I to na pamet. Knjigu stranog teksta od preko 600 Rekli smo da neprijatelji Islama pokušavaju i nastaju sada na jedan drugi način sve sad da unesu. Vidjeli su da ne mogu uništiti Kur'an. Ali šta rade? uzimaju jedan kuranski ajet ili dio kuranskog ajeta pa ga tumače na svoj način kako njima odgovara i onda kao da oni hoće da nas muslimane uče islamu kao da hoće da kažu evakav je islam kako mi kažemo nije to ko što vi tako kažete mi im odgovaramo Kur'anom kul etuallimune Allahe bidinikum reci im Zar ćete vi Allaha učiti vašoj vjeri? Imamo Allahov kitab, imamo ispravne propise, nemojte vi dati vjeri učiti. E entum a'lamu emillah, zar vi bolje znate ili Allah? Hoće samo Kur'anom da protumači to. tome nam je rekao pejgamber a.s. Jer je bio Allahov pejgamber, Allah, od Allaha poslan. Kaže, men jeriš minkum ba'di, فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا Ko bude poslije mene živio, a to smo mi danas, vidjet će mnoga razilaženja među ljudima. Razumije se šta hoće da kaže. Šta ćemo uraditi Allaho poslanicu? Došao si da nas upozoriš. Šta da uradimo? Aleikum bi sunneti. Držite se moga života, mog sunneta, moje prakse, moje hadisa. Zašto? Neobično nam. Zar nije prva poruka držite se Kur'ana? Ma to se razumije. Zar može biti musliman da ne zna Kur'an, da ne uči Kur'an, da se ne drži Kur'ana? Ne može. Neprirodno. Nerazumljivo. Zna se da vi učite Kur'an. Ali druga stvar, kako ćete tumačiti Kur'an čuvajte se, pojavit će se oni koji će tumačiti Kur'an kako njima odgovaraju. Da vi njih slijedite na taj način. Da vas zauzdaju. Pa šta onda da radimo? Držite se moje prakse, moga života, jer to je tumačenje Kur'ana. To je život po Kur'anu. Neće vam drugim riječima moći Držite se moje prakse i prakse života. Kolefa Errasidina, pravi ispravni halifa prve četvorice Ebu Bekra, Omara, Osmana i Alije radijallahu anhu ajma'in. Neće vam onda u tom slučaju moći ništa uraditi. Onda ćete biti na Allahom djelašanom pravom putu. I zato hadisi su navedeni pejgamberova alaihi Došli su do nas, doprli su do nas. U kojima kaže nemojte da se desi jednome od vas ni da se zavali da legne hoće da kaže nemarno u svojoj postelji među jastucima u foteljama pa da mu neko dođe i kaže ovako je radio Allahov poslanik ali a da ovaj odgovara meni je dovoljan Kur'an ono što nađem u Kur'anu ja ću po tome raditi ono što mi zabrani Kur'an ja to neću raditi samo ću po Kur'anu onda pegamber ali sad nam nakon toga kaže nemojte nipošto to da se desi jer ono što sam ja zabranio to je Allah zabranio a ono što sam ja naredio to je kao što je Allah naredio jer ništa od sebe nije to kazivo jer ne bi bio da Božje poslanik onda bi bio poslanik svojih strasti i protiva. Dakle, vrlo jedna bitna činjenica u pogledu Kur'ana Kerima, koje danas moramo biti svjesni. Isto tako, Allah Đelešanuhu nam kroz kuranska kazivanja, kroz razne događaje, istinite, istorijske događaje, opisuje, kazuje Kakvi treba mi da budemo u našem Na više primjera vidimo kako istina pobjeđuje i kako Allah tu istinu pomaže. I istorija je jedan dokaz veliki. Ko hoće da je prihvati. Allah Đelešanuhu nam često u Kur'ani Kerimu kaže ovaj je propis ovakav, radite ovako, radite ovako. Nakon toga kaže, a ako nećete, فقد مضت سنة الأولين praksa onih prijašnjih naroda vam je dovoljna. Znate šta je bilo od onih koji su se suprostavili Allahovim zakonima? Znate kako su Helać bili uništeni. Okrenite se i pogledajte u istoriju. Vidite šta je bilo od onih koji su se suprostavljali Allahovim propisima. Istorija vam je lijep dokaz. Obratite se tomu i vidjeli smo. I iz toga uzimamo principe u našem životu. Da su neki Allahovi poslanici, kao što je bio Davud, ali i selam, boreći se protiv Golijata ili Đaluta, kao je Kur'an naziva, vidjeli smo da je vojno pobjedio. I tako. Drugi Allahovi poslanici koji su borbe vodili protiv nevjernika, ali ćemo s druge strane isto tako naći poslanike koji se spominju da su ubijani, da su izgubili svoj život na Allahovom Đelešanovu putu i to se ne smatra gubitkom. Da neko od nas pogine na Allahovom Đelešanovu putu, to je pobjeda Jer si ostao istrajan i ustrajan u Allahovoj djelašanovu vjeri. Nisu uspjeli da te okrenu i promijene, ostao si čvrst, ti si pobjednik. I znamo šta je bilo od onoga čovjeka koji se spominje u sura Jasin. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسَعَ Došao da pomogne onoj trojici poslanika koji su došli među naroda i pozivaju pravu vjeru. Ubiše toga čovjeka i kada ga je Allah Đelešanu uveo u džennet, on kaže Ja lejte ja lemun, Da Bog do moj narod zna za ove ljepote, za ovaj džennet, pa da vjeruju bima gafera li rabbi, to sam je Allah Đelešanu oprostio moje grijehe, ođa'alani minal mukramin i dao da budem džennet, da budem džennetli. Vidimo tu dvije suprotnosti, ali i jedna i druga se smatra pobjedom. Ovi su vojno pobjedili i to je normalno shvatamo da je pobjeda. A ovaj čovjek je ubijen na Allahom Đelešanu putu i on je pobjednik. Nije izgubio ništa. On je dobio. I Kur'an, pored toga što nam konkretne primjere daje, uči nas jednom načinu razmišljanja da nam ne može drugi doći pa nas drugim stvarima ubijediti i naučiti onako kako nisu. Već nas Kur'an uči tim principima kroz te ajete. I zašto kažemo da ne smije muslimani proći 14 dana da jedan put ne prouči Kur'an? Upravo zbog toga što se uvijek vraća na te činjenice, vraća na te principe, daje da, da se to urezuje u njegovom sjećanju, da mu, da mu postane jedan cjelokupni princip njegovog života. I tu je isto tako kažemo jedno čudo Kur'ana. Jer nikada ne može dosaditi čovjeku kada ga uči. Učimo Kur'an više puta. Mi kad pročitamo jednu knjigu dva puta, najviše tri, ostavimo je, dosta više, znam sve šta piše. Ne treba. Kur'an ne može Osobito kada razmišljamo na način kako Allah nas uči da razmišljamo o Kur'anu, o Allahovim I to je neistrpni izvor saznanja. I Allah Đerlešanu opisujući Kur'an i Kerim kaže tu ti ukuleha kulle hinin bi biha, Daje svoje plodove. Uvijek. Kad god uzmeš Kur'an učit nešto, nešto ćeš novo saznati ako razmišljaš o njima. Kulla hilin, uvijek bi ibn rabbiha dozvolom i odobrenjem davanjem Allahovim djelešanu. Uputa, hidajet, Allahov rahmet, lijek. Kako Kur'an, Allahov govor savršeni, može biti lijek ljudima وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين i objavljujemo pri, pri Kur'anu ostaje ali njemu, tome čovjeku nije lijek nema njemu koristi. Zato što neće da ga prihvati. I imamo dosta primjera i to je jedno čudo veliko. Gdje islamski učenjaci učeći Kur'an liječe ljude koji su duševno oboljeli, koji imaju problema sa sirima i ostalim stvarima koje su nevidljive prirode, ali vidimo posljedice toga. Vidimo da ta ulema islamska učeći Kur'an da oni sa Allahom dželešanuhu odredbom i pomoći liječe te bolesnike i ustaju i ustaju oni zdravi kao da ništa prije pri njima nije bilo kao jedno čudo i muđica drugi govor ne ima to svojstvo danas u nekim naučnim istraživanjima su otkrili da Kur'an ima smirujuće djelovanje tako da u nekim bolnicama bolesnicima određuju da određeni period slušaju učenje Korana. Pa onda mjere koliki je taj uticaj na smirenje toga bolesnika i tako dalje, pozitivni uticaj, pa kažu toliko procentima, toliko procenata je korist onome koji samo sluša, toliko procenata onome koji još i razumije i tako dalje, značenja Korana. Dakle, zaista se ta Allahova Đelešanuhu riječ vidimo, ostvaruje među ljudima Oni min al وَنِنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ šifa'un wa rahmetun وَرَحْمَةٌ mu'minin. Objavljujemo od Kur'ana ono što je šifa, lijek i rahmet mu'minima. I zato Allahu poslanik alaihi salatu wassalam kaže u hadisu koga prinosi Osman ibn Affan ibn Nurejs radijallahu anhu kaže efdalukum po drugim rivajetima hijarukum najbolji među vama men ta'allama al quran je onaj koji nauči Kur'an učiti značenja njegova je to u svome životu allamahu i druge ljude uči Kur'an dakle to je jedan efdalijet to je jedna pohvala onima koji se bave kuranskom naukom ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا kome bude data mudrost dato mu je veliko dobro a koja je to mudrost Jasin wal Kur'anil Hakim to je početak sure Jasin gdje Allah Đelešanuhu kaže Jasin Vol Kur'an i tako mi Kur'ana el hakim, mudro. Ashabi Božeg poslanika, alaihi salatu su cijenili one koji uče Kur'an, koji poučavaju druge Kur'anu, koji rade po tomu. Prenosi se da je Nafija, sin Abdul Hariso, sreo Omer ibn al-Khattaba radijallahu anhu rekao rekao mu ovaj e, koga si postavio o vladaru pravovjernih u Mekki da bude muftija da bude onaj koji će objašnjavati Allahove djelašanuhu propise i da bude namjesnik Mekke Odgovara Omer ibn Khattab radijallahu anhu, postavio sam čovjeka po imenu Ibnu Ebza. A ovaj pita, ko je taj čovjek Ibn Ebza? Ja nisam nikad za njega čuo, nije neki poznat čovjek. Od početka se čudi. Drugim riječima kao da kaže, kako si to postavio čovjeka koga ne znam. I to u da bude namjesnik Mekke. Odgovara Omer radijallahu anhu Ređulun min mavalina To je čovjek koji je bio prije rob pa je oslobođen. Nije da sam postavio za namjesnika. Sad se ovaj još više čudi. Prvo postavlja čovjeka koga ne znamo, onda drugo čovjeka koji je dojuče bio rob. Kako to? Šta to? Koja je mudrost u tome? A on mu odgovara. Pita ovaj, فاستخلفت عليهم مولا فاستخلفت عليهم مولا postavio si nad njima da vlada čovjek dojučerašnji rob a odgovaramo Omer radijallahu anhu innehu qari'un li kitabillahi ta'ala on dobro poznaje Allahu objavu kitab Kur'an Kerim alimun bil tara'id dobro poznaje kako će podijeliti ostavštinu nakon umrlog miras kadin on je kadija dobro poznaje islam i propise i onda dodade ena inne nebijekum sallallahu alaihi ve sellem kal a vaš poslanik to jeste naš siju poslanik alaihi to selam kaže إن الله يرفع al kitabi أقواما Allah Đelešanuhu ovim kitabom uzdiže jedne ljude, jedne narode, va jeba'u bihi aharini, a njim ostavlja i spušta druge. Ko se prihvati Kur'ana prvi Ono što smo rekli jednom prilikom, kad su se Arapi držali Kur'ana, bili su nosioci te širenja islama, nosioci hilafeta. Kad su Turci zadržali toga, bili su oni nosioci. I tako je. Kod Allaha Đerležanuhu ne ima jedna ili druga nacija, jedan ili drugi narod, prednost osim po takvalu. Inne ekramekum inda Allahi etkakum. Najpriznatiji kod Allaha Đerležanuhu najčasniji kod Allaha Đerlešanuhu od vas je onaj koji je najbogobojazniji. Danas se puno govori u svijetu o vraćanju muslimana Kur'an i Kerimu. Šta se pod tim podrazumijeva i šta mi kao ummet, kao dio ovog velikog ummeta sljedbenika Islama šta je naša dužnost i šta moramo da učinimo u tom pogledu. Svakako da je velika odgovornost pred Allahom Đelešanuhu u pogledu ove knjige Kitaba Allahovu Kur'an Kerima. Pitaće nas za njega i nemojmo da nam se desi da nas onaj od koga šepat očekujemo zagovorništvo pred Allahom Đelešanuhu nemojmo da nam se desi da nas upravo taj naš pejgamber Muhammed alaihi salatu wasalam optužuje u pogledu Kur'an i Kerim وقال الرسول يا ربي i reći će poslanik ja rabbi Allahu jalla šanuhu inne qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura moj narod je napustio ovaj Kur'an nisu ga htjeli učiti nisu se htjeli njime baviti nisu znali ga nisu radili po njemu propali u sura Itaha Allah jalla šanuhu kaže ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ko se okrene od moje objave Kur'ana Kerima Imaće težak život još na ovom svijetu. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا a na kijametskom danu bit će slijepim proživljen. Kala rabbi lima hašarteni ama. Bože, što si me ovo proživio slijepim? Vakad kuntu basira na dunjaluku sam vidi na dunjaluku sam vidio. Kale ke zalike etetke ajatuna, to je zato što su ti došli naši ajeti. Fenesitaha, pa si ih zanemario, zapostavio, nisi htjeo da ih učiš ni da radiš po njima. Ekedalike li tunca tako ćeš ti danas biti zaboravljen. Nema drugog dunjalka da se vrati i da Kur'an uči. To ono što smo rekli. Da se ne shvati da je Kur'an ograničen na određenu skupinu ljudi na hođe, na imame, na efendije, na muftije i tako dalje. Da oni uče Kur'an, a drugi ne moraju učiti, drugi ne trebaju učiti. Oni će našu obavezu i našu dužnost izvršiti. Gotovo. Dosta mi je dunjaluka i mojih poslova da ja radim, nemam ja vremena za to. Moramo podijeliti poslove. Svakom svačije. To je njegov posao, nek on to uradi. Ja ko što radim, ja imam svoj posao i Svak svoj posao radim. Ne smije se tako. Kur'an je emanet dat svakom muslimanu. Dat svakom čovjeku. I svak će biti pitan za to. Svak će biti pitan četiri pitanja. Jed, na kijametskom danu. Jedno od tih jeste koliko si znao i koliko si po tome radio. Zapamti to pitanje i od danas gledaj da odgovoriš na njega. Koliko si znao čega prvo? Fizike, matematike, hemije, Kur'ana prvo Allahove riječi. Koliko si znao? To je ono za što ćeš biti pitan i koliko si po tome radi. Ovo je velika Allahova blagodat što vidimo danas da te muslimani vraćaju Allahovoj Đelešanu objavi Kur'an Kerimu da počnu saznavati počnu se interesovati i to inša Allah nagovještava napredak i uspjeh muslimana nama uspjeha i napredka ne ima bez Kur'ana bez ovih temelja dini islama. Mora Kur'an da bismo i mi učestvovali u tom optem preporodu muslimana u svijetu. Moramo Kur'an postaviti za program našeg života. Moramo Kur'an uzeti da radimo po njemu u svim našim poslovima. Da to bude naš razgovor sa Allahom Đelešanu. Kada hoćemo nešto da uradimo, da se obratimo Kur'an i I svakako njegovom tumačenju, a to je praksa pejgamberova sallallahu alaihi wasallam. Kada hoćemo nešto da uradimo, da se zapitamo je li Allah s tim razi, je li Allah s tim zadovoljen ili nije. Koga ćemo pitati? Ako pitamo nekog od ljudi, opet nam on mora odgovoriti preko Kur'ana opet nam mora odgovoriti Allahovim riječima. Jer za drugi, drugim riječima Allaha pitamo, Allah nam to odgovara. Ja sam s ovim zadovoljen, a s ovim nisam. Ovo volim, a ono ne volim. Ovo hoću, a to neću. Za ovo ću nagraditi, a za to ću kazniti. Obraćamo se Allahu. Neki praktič, neki praktični savjet što treba da uradimo u našem životu. Odredimo sat, odredimo vrijeme određeno u našoj kući kada ćete se učiti Kur'an i Kerim. Otvorimo Kur'an među našom djecom i našim porodicama. Učimo Kur'an. Dakle, oživimo Kur'an u našim kućama. Nemojmo da stoji na rafama Činjenica je da možemo uzeti pa napraviti od kuće svoje skladište Kur'ana. Da bude stotinu Kur'ana u našoj kući. A opet da kuća bude puza šeitana. Zato što neđe Kur'an sam Mustafa pa se bori. Kur'an je došao da nas odvoji. Da pa nas učini tim borcima. A ako proučimo jednu suru, šejtan neće u kuću ući. Ako radimo po tim Allahovim I tako dalje ovim stvarima kad se sastanemo jednim s drugima, znaš šta sam novo saznao iz Kur'ana? Šta si novo saznao? Druge je zainteresovan. Vala sam to i to proći. Prenesi i ti drugim. Zato da te stvari brojčanik onaj što koji smo spomenuli dadi, onaj ahiretski, brojčanik sevaba, tudi se sevabi pišu, u onome bezbokvenom govoru grijesi, Griješiš čovječe, ili ćeš ovoga ogovoriti, ili ćeš prenijeti riječi, ili ćeš najmanju ruku vrijeme izgubiti. Da učestvujemo svi u tom vraćanju Kur'an Odrediti koliko će naša djeca naučiti Kur'ana. Pa oni sposobni nek budu hafizi, neki je više među nama. Nije to tek tako. Neće zažaliti onaj koji nauči ajet iz Kur'ana. Jer će se reći onome koji zna Kur'an na pamet i radi po tome, reći će se na kijametskom danu, uči Kur'an i tvoje mjesto u džennetu će biti na tome visokom stepenu kod zadnjeg ajeta koji proučiš iz Kur'ana. Zar to nije velika deređa kod Allaha Da širi i proširuje Allahov govor. A vidjeli smo šta pejgamber Ali Sato Salam kaže u pohvalu takvi. Naučimo našu djecu u najmanju ruku kratkim surama. Neka dobro to znaju. Popunimo naše mesjide, naše džamije, učačima Kur'ana. Otvorimo kurseve učenja Kur'ana, proučavanja Kur'ana. Jer kaže Allahu poslanik, ali i kada god se sastane jedan narod u Allahovoj kući, proučava, učeći Kur'an i proučavajući ga. Allah Đelešanuhu spusti na njih svoj, svoje smirenje, dadne da taj narod okruže meleke, obaspe ih Allahov rahmet i Allah ih spomene kod meleka da su ti i ti poimenice svakog od se sastali u ime Allaha sastali se da slušaju Allahov govori i tumači da razumijevaju Allahov govor jedan susret u ime Allaha Đalešanuhu učeći Kur'an i Kerim ne može se platiti svim bogatstvima ovog svijeta kad dođemo na kijametski dan na šta ćemo misliti da nam koristi Zar onaj sahat koji smo proveli pred televizijom ili sahat koji smo proveli čitajući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 ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما ما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي